Alif Lam Ra. Dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich bin euch von ihm aus ein Warner und Frohbote. Und bittet euren Herrn um Vergebung. Hierauf wendet euch ihm in Reue zu. So wird er euch einen schönen Niesbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren und er wird jedem, der voll Huld ist, seine Huld gewähren. Wenn sie sich jedoch abkehren, so sag, gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schweren Tages. Zu Allah ist eure Rückkehr und er hat zu allem die Macht. Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken, er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen.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 Alles ist in einem deutlichen Buch verzeichnet. Er ist es, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf, und sein Thron war auf dem Wasser, damit er euch prüfe und feststelle, wer von euch die besten Taten begeht. Und wenn du sagst, ihr werdet nach dem Tod auferweckt werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss, das ist ja nur deutliche Zauberei. Und wenn wir ihnen die Strafe für einen bestimmten Zeitraum zurückstellen, sagen sie ganz gewiss, was hält sie zurück?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 Und wenn wir ihn Angenehmes kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das Übel ist von mir gewichen, und er ist fürwahr froh und prahlerisch, außer denjenigen, die standhaft sind und rechtschaffene Werke tun. Für sie gibt es Vergebung und großen Lohn.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 Sag, dann bringt doch zehn ersonnene Suren bei, die ihm gleich sind, und ruft an, wen ihr könnt außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wenn sie euch nicht erhören, dann wisset, dass er nur mit Allahs Wissen herabgesandt worden ist und dass es keinen Gott gibt außer ihm.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 der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt und auf den ein Zeuge von ihm folgt, dem die Schrift Moses vorausging, als Vorbild und Barmherzigkeit. Diese glauben daran. Wer aber von den Gruppierungen ihn verleugnet, dessen Verabredungsort ist das Höllenfeuer.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 Jene werden ihrem Herrn vorgeführt, und die Zeugen werden sagen, das sind diejenigen, die gegen ihren Herrn gelogen haben. Aber wahrlich, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten, die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen, und sie, die sie das Jenseits verleugnen.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 Die Strafe wird ihnen vervielfacht. Sie können nicht hören, und sie pflegten nicht zu sehen. Das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben, und es ist ihnen entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten. Zweifellos sind sie im Jenseits die größten Verlierer. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich vor ihrem Herrn demütigen, das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Das Gleichnis der beiden Gruppen ist wie der Blinde und der Taube und der Sehende und der Hörende. Sind die beiden etwa einander gleich? Bedenkt ihr denn nicht? Und wir sandten ja bereits Noah zu seinem Volk. Ich bin euch ja ein deutlicher Warner. Ihr sollt keinem außer Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schmerzhaften Tages.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 Und wir sehen bei euch keinen Vorzug gegenüber uns. Vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen, die aber eurem Blick entzogen wurde? Sollen wir sie euch da aufzwingen, wo sie euch zuwider ist? Und, o oh mein Volk, ich verlange von euch keinen Besitz dafür. Mein Lohn obliegt nur bei Allah. Und ich werde nicht diejenigen, die glauben, abweisen. Sie werden ihrem Herrn begegnen.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 wenn ich sie abweise? Bedenkt ihr denn nicht? Und ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das Verborgene, und ich sage nicht, ich sei ein Engel, noch sage ich von denen, die eure Augen verachten, Allah werde ihnen niemals etwas Gutes zukommen lassen.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 und dabei den Streit mit uns übertrieben. Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, nur Allah allein wird es euch bringen, wenn er will, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Und mein guter Rat wird, wenn ich euch gut raten will, euch nicht nützen, wenn Allah euch in Verirrung fallen lassen will. Er ist euer Herr und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen. Sag, wenn ich ihn ersonnen habe, so lastet meine Übeltat auf mir, und ich bin unschuldig an dem, was ihr an Übeltaten begeht.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 Er sagte, wenn ihr über uns spottet, werden auch wir über euch spotten, so wie ihr jetzt über uns spottet. Dann werdet ihr noch erfahren, über wen eine Strafe kommen, die ihn in Schande stürzt, und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. So ging es, bis nun unser Befehl kam und der Ofen brodelte. Wir sagten, lade darin von jeder Art zwei, ein Paar, und deine Angehörigen außer demjenigen, gegen den das Wort vorher ergangen ist, und diejenigen, die glauben. Mit ihm glaubten aber nur wenige.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 Mein Herr ist fürwahr allvergebend und barmherzig. Es fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. Noah rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt, O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide, und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين Und es wurde gesagt, O Erde, schlucke dein Wasser, O Himmel, halt ein, das Wasser nahm ab, und die Angelegenheit war entschieden.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 Er sagte, O Noah, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Er hat Taten begangen, die nicht rechtschaffen sind. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören. Er sagte, mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe.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 Es gibt aber auch Gemeinschaften, denen wir einen Niesbrauch geben werden, hierauf wird ihnen schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Diese Nachrichten gehören zu den Nachrichten vom Verborgenen, die wir dir als Offenbarung eingeben. Du wusstest sie zuvor nicht, weder du noch dein Volk.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 Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Ihr ersinnt ja nur Lügen. O mein Volk, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur demjenigen, der mich erschaffen hat. Begreift ihr denn nicht?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 Wir wollen nicht unsere Götter auf dein Wort hin verlassen, und wir werden deinetwegen nicht gläubig werden. Wir können nur sagen, dass einige unserer Götter dich mit etwas Bösem heimgesucht haben. Er sagte, ich nehme Allah zum Zeugen und bezeugt auch ihr, dass ich mich lossage von dem, was ihr ihm beigesellt, außer ihm. So schmiedet alle gegen mich eure List und gewährt mir hierauf keinen Aufschub. Ich verlasse mich auf Allah, meinen Herrn und euren Herrn. Es gibt kein Tier, das er nicht an seiner Stirnlocke hielte. Gewiss, mein Herr befindet sich auf einem geraden Weg.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 Mein Herr wird ein anderes Volk nach euch folgen lassen, und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Gewiss, mein Herr ist Hüter über alles. Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Hut und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns, und wir erretteten sie vor harter Strafe.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 Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. So bittet ihn um Vergebung, hierauf bereut vor ihm. Mein Herr ist nahe und er hört die Gebete. Sie sagten, O Saleh, du warst zuvor unter uns einer, auf dem man Hoffnung setzte. Willst du uns denn verbieten, dem zu dienen, dem unsere Väter dienen? Wir sind fürwahr über das, wozu du uns aufrufst in einem starken Zweifel.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 wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen. Wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich ihm widersetze? Ihr würdet mir nur meinen Verlust mehren. Und, o oh mein Volk, dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. Lasst sie auf Allahs Erde weiden und fügt ihr nichts Böses zu. sonst überkommt euch eine baldige Strafe. Aber sie schnitten ihr die Sehnen durch. Da sagte er, genießt euer Leben in eurer Wohnstätte noch drei Tage lang. Dies ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist.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 Gewiss, dein Herr ist ja der Starke und Allmächtige. Und es ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Sicherlich, die Samut verleugneten ihren Herrn, aber ja, weg mit Samut.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 Sie sagten Frieden, er sagte Friede. Er verweilte nicht lange, da brachte er ein gebratenes Kalb herbei. Als er aber sah, dass ihre Hände nicht danach hinlangten, fand er es von ihnen befremdlich, und er empfand Furcht vor ihnen. Sie sagten, Fürchte dich nicht, wir sind zu dem Volk Lots gesandt.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 Sie lachte, und da verkündeten wir ihr Isaak und nach Isaak Jakob. Sie sagte, O wehe mir, soll ich noch gebären, wo ich doch alt bin, und dies ist doch mein Ehemann, schon ein Greis. Das ist fürwahr eine verwunderliche Sache.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 Er sagte, das ist ein Drangsal voller Tag. Seine Leute kamen eilig zu ihm getrieben. Zuvor pflegten sie böse Taten zu begehen. Er sagte, O mein Volk, dies hier sind meine Töchter, sie sind reiner für euch. So fürchtet Allah und stürzt mich nicht um meiner Gäste willen in Schande.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 Sie sagten, O Lot, wir sind die Gesandten deines Herrn, sie werden nicht zu dir gelangen. So zieh mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht fort, und niemand von euch soll sich umwenden, außer deiner Frau. Gewiss, es wird sie treffen, was jene trifft. Der ihnen versprochene Zeitpunkt ist der Tagesanbruch. Ist nicht der Tagesanbruch schon nahe? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Als nun unser Befehl kam, kehrten wir das Oberste von ihr zu unterst und ließen auf sie Steine aus vorbereitetem gebrannten Lehm regnen, bei deinem Herrn gekennzeichnete Steine.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 Du bist fürwahr der Nachsichtige und Besonnene. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine schöne Versorgung gewährt hat? Und ich will mich dann in meinem Vorhaben von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete.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 Und das Volk Lots liegt euch nicht fern. Und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor ihm. Gewiss, mein Herr ist barmherzig und liebevoll. Sie sagten, O Schoaib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst, und wir sehen wahrlich, dass du unter uns nicht wehrhaft bist.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 Gewiss, mein Herr umfasst, was ihr tut. Und, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung. Ich werde ebenfalls so handeln. Ihr werdet noch erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt, und wer ein Lügner ist, und wartet es ab. Ich bin mit euch ein Beobachter. Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Schuaib und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns. Da ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt.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 Diese folgten dem Befehl Pharaos. Der Befehl Pharaos aber war nicht rechtweisend. Er wird seinem Volk am Tag der Auferstehung vorangehen. Er führt sie wie zur Tränke ins Höllenfeuer hinab, eine schlimme Tränke, zu der sie hinabgeführt werden. Und ein Fluch folgt ihnen im Diesseits nach und wird ihnen am Tag der Auferstehung nachfolgen. eine schlimme Beigabe, die ihnen gegeben wird. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ۖ Dies gehört zu den Nachrichten von den Städten. Wir erzählen es dir. Einige von ihnen stehen noch, andere sind abgemäht. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt, als der Befehl deines Herrn kam.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 Gewiss, sein Griff ist schmerzhaft und hart. Darin ist wahrlich ein Zeichen für jemanden, der die Strafe des Jenseits fürchtet. Das ist ein Tag, zu dem die Menschen versammelt werden. Und das ist ein Tag, an dem sie alle anwesend sein werden.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 Dann werden einige von ihnen unglücklich und andere glückselig sein. Was nun diejenigen angeht, die unglücklich sind, so werden sie dann im Höllenfeuer sein. Darin werden sie seufzen und schluchzen, ewig darin zu bleiben, solange die Himmel und die Erde wären.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 Und wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen ihnen wahrlich entschieden worden. Und sie sind darüber fürwahr in einem starken Zweifel. Und allen wird dein Herrn ihre Werke in vollem Maß ganz sicher erstatten.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 und lehnt euch nicht auf. Gewiss, was ihr tut, sieht er wohl. Und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun. Sonst berührt euch das Höllenfeuer. Ihr habt außer Allah keine Schutzherren. Dann wird euch keine Hilfe zuteil werden.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 Aber sie bleiben doch uneinig, außer denen, derer sich dein Herr erbarmt hat. Dazu hat er sie erschaffen. Und so erfüllt sich das Wort deines Herrn, ich werde die Hölle ganz gewiss mit den Djinn und den Menschen allesamt füllen. Alles berichteten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, womit wir dein Herz festigen. Darin ist dir die Wahrheit zugekommen und eine Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون und sagt zu denen, die nicht glauben, handelt nach eurer Stellung, wir werden ebenfalls so handeln. Und wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde, und zu ihm wird die ganze Angelegenheit zurückgebracht. So diene ihm und verlasse dich auf ihn, und dein Herr ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.